mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi i evo nas, dobar dan, Marija Ražnjević preko puta mene, jedine žene u ovom studiju, jedine gosti u ovom studiju, samo smo nas dvije danas u emisiji. Bok Marija, kako si? bok, dobro, moglo bi biti bolje, ovaj, malo me vrijeme ovo umija. <laughs> Omelo te vrijeme, ali možemo prijaviti vrijeme na zeleni telefon? Pa nažalost ne. šteta, šteta, inače bi to e, iskoristila sigurno. mislim da bi bilo poziva danas. <laughs> Definitivno se slažem s tobom, a o čemu ćemo mi to danas e, razgovarati? danas ćemo razgovarati o buci, odnosno o nečišćenju bukom. Mm, zašto da. postoji? Postoji, da. <laughs> Totalni sam lajk. Like. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Pa da čujemo što je onda to onečišćenje bukom onečišćenje ili zagađenje bukom, to je zapravo pojava koja nastaje kada se uho izloži jačini zvuka koja je uznemirujuća, stresna ili evo u najgorem slučaju štetno djeluje po organ sluha. Zapravo, kada govorimo o buci, treba razlikovati u biti dvije vrste buke. Jedna je prirodna buka na koju je čovjek zapravo od samog svoga postanka naviknut. To je ona koja dolazi zapravo iz nekih prirodnih izvora, tipa, ne znam, grmljavina, evo. uh Druga vrsta buke je ona koju sami ljudi, dakle, kroz razne svoje aktivnosti proizvode i koja je zapravo nastala pa relativno kasno, barem ako ćemo gledati ovaj, u odnosu na to kada je nastao čovjek. E, tako da ovaj, čovjek je zapravo kroz evoluciju, odnosno ljudski organizam, ljudski organ sluha prilagodio se je nekako više tom životu u tišini zato što ti eh, ta prirodna buka, odnosno buka iz prirodnih izvora zapravo nije baš da se sad ono događa 365 dana u godini i da su je ljudi stalno izloženi. Mhm. Eh, vjerojatno je to razlog zašto buka evo šteti našem organizmu svi mi dakle vidimo da uslijed um, djelovanja buke da ne znam tiha odnosno evo možemo pretpostaviti vrlo jednostavno da oštećuje naš organ sluha međutim to je ono primarno ovaj, uh, što buka zapravo oštećuje um, ona se zapravo um, ne zaustavlja tu ona dakle uh, dalje uh, negativno utječe na naš živčani sustav a onda preko njega i na ostatak organizma kao e, na primjer i postoji neki primjer kako to pa evo recimo ja nisam znala do, do prije par dana dok nisam krenula to malo istraživati više da recimo uslijed izlaganja buki, buci raste krvni tlak ili razina šećera u krvi. Da. Bome nisam ni ja znala. <laughs> da. Znači izloženo, ja bi trebala tražiti nekakvu zaštitu. S obzirom da i ti sad imaš slušalice na glavi, onda ja i ti smo izložene pretjeranoj bu, buci, jel? Pa sad, e, postoje znači određene dopuštene razine, najviše dopuštene to razine znamo svi, buke. E, da, sad <laughs> trebalo bi pozvati sanitarnu inspekciju da izmjeri pa da <laughs> vidimo da li smo izloženi prekom buci ili nismo. ne trebaju nam ti ljudi ovdje. Što se tiče pravnih e, propisa, kako je to riješeno u tom pogledu? E, problem buke je inače reguliran, evo, <laughs> ne biste vjerovali, zakonom o zaštiti od buke. E, to je jedan onako manji, kraći zakon koji zapravo sadrži tek temeljne, onako dosta općenite odredbe vezane dakle za tu problematiku, a onda se te odredbe dalje razrađuju e, raznim pravilnicima, evo od kojih bi ja definitivno istaknula pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Uh, dakle, evo, kao što i sam naziv pravilnika kaže, uh, tim zakonom su dakle jasno, odnosno pravilnikom uh, jasno su definirane, određene su najviše dopuštene razine buke. One se razlikuju, dakle, ovisno o zonama, ovisno o tome da li je riječ o otvorenom, zatvorenom prostoru i na koncu ovisno o tome da li je doba dana ili noći. Mhm. Um, tako zapravo um, um, taj pravilnik razlikuje otvorene, zatvorene boravišne prostore i još je dakle treće e, dakle radno mjesto. E, na otvorenim prostorima e, tako su najviše dopuštene razine buke, odnosno te razine variraju od minimalnih 50 decibela do maksimalnih 80. Tih minimalnih 50 decibela je recimo E, najviša dopuštena razina buke u zonama namijenjenima oporavku ili liječenju mhm. ili evo recimo u zonama koje su namijenjene isključivo stanovanju ta razina ovaj, iznosi 55 decibela dok ovih maksimalnih 80 se odnosi na zone gospodarske namjene mhm. e, s tim da evo potrebno je napomenuti da u noćnim satima je ta razina uvijek za 10 decibela niža dakle kada je noć samo si oduzmete još 10 decibela i evo dobijete opet najvišu dopuštenu razinu buke <laughs> A inače mi primamo u ovim trenucima i pozive građana u direktna u eter i to na broj 08005160. A, imam pitanje e, za tebe Marija, reci mi molim te, mm, osim na čovjeka, na koga još e, utječe pretjerana buka i kako se to referira u prirodi, u okolišu? Pa mislim da definitivno najviše utječe na ljude, ali evo, pretpostavljam da utječe i na životinje. Dakle, buka je općenito nešto što ne bi trebali trpjeti. E, iako je ona zapravo u novije vrijeme sve izraženija, e, mhm. mislim da sami ljudi ne pridaju dovoljno pažnje u smislu dakle da se bore protiv iste. E, mhm. Baš kad gledamo statistike naših poziva na zeleni telefon, dolazimo do podatka da godišnje dobivamo nijednu, jednu ili maksimalno dvije prijave koje se odnose na buku. To znači da smo dobri što se tiče buke, ili? Pa ili ja jednostavno bi... ne prijavljujemo, ali uopće ne znamo da trebamo prijaviti takvu stvar. Da, prije bih rekla da je razlog tome da ljudi jednostavno misle, aha, ok, sad je tamo, ne znam, neka preglasna glazba ili nešto, ali dobro, proći će, otrpjet ću to malo i to tako ide, da. Da, da ne predstavljate udrugu Ekopan, da ovdje ne pričamo o zelenom telefonu, jel biste vi ovako privatno prijavili nekoga tko sluša recimo u nekim večernjim satima preglasno glazbe. Biste reagirali vi na to? Pa dobro, ja još uvijek nisam u tako nekim kasnim <laughs> godinama, ja bi to onako otrpjela bih. Aha, otrpjela. Vjerojatno, da. Mhm. Ne bih htjela kvariti ovaj ljudima veselje, evo rekla bi dobro, ajde pustit ću ih. Mhm. <laughs> znate li možda kojeg karaktera su bile te prijave e, koje su bile na zeleni telefon? Evo, ove godine smo imali u prvom mjesecu jednu prijavu i ona se odnosila zapravo na jednu tvornicu u Ličko-Senjskoj e, županiji. Prijava je bila anonimna, ali uglavnom dakle žalili su se i susjedi i sami radnici. Dakle, evo to sam počela govoriti dakle o buci na otvorenim prostorima. Dakle, imamo i ovu u zatvorenim boravišnim prostorima gdje je najviša dopuštena razina 40 decibela i evo na radnom mjestu ta razina varira od 35 do 65 decibela. Dakle, ovisno o zahtjevnosti samog radnog mjesta, odnosno ovisno o koncentraciji koju je pritom potrebno uložiti, da li je dakle neki e, intelektualni rad, da li je u pitanju fizički rad i slično. E, uglavnom, e, dakle, postoje određena zanimanja, postoje određena radna mjesta gdje su dakle radnici jednostavno izloženi buci, ali opet kažem i na takvim mjestima postoji dakle određena razina preko koje se ne bi smjelo ići. Mhm. Da. A, ako se vratimo u povijest, kad se je počelo analizirati e, da kad, kad se počelo shvaćati da buka smeta čovjeku? Pa ne znam sad točno <laughs> kad se počelo analizirati, ali evo barem prateći hrvatske propise vidim da je ovaj pravilnik recimo iz 2004. godine zakon je stalno nešto mijenjan pa ovaj ima tu svašta nešto izmjena i novih i starih, uh ali evo nekih zadnjih možda desetak, 15 godina se to pravno regulira pa recimo da je od tad počela i nekakva formalna zaštita od buke. uh Evo imamo poziv za slušatelja pa ćemo čuti tko je s nama. Halo, halo, jel se čujemo? Halo, čujemo se. Dobar vam dan. Tko je s e, nama? Dobar dan. E, ovako, imala bih pitanje, nije vezano sad na današnju temu, ali evo ako bi mi gospođa Marija mogla pomoći. Recite. E, e, da li mi može dati odgovor recimo što se tiče e, tekst tekstila i otpada tekstilnog, znači odjeće, gdje bi se tako nešto moglo ovoga odložiti. Uh mhm, -huh, mhm. Evo izvolite Marija, e, recite. Dobro, nije vezano za našu današnju emisiju, ali evo, u svakom slučaju ne morate, ovaj, e, pozivam građane dakle da mogu e, nazvati za bilo koji problem, pa tako i vezano dakle uz evo pravilno zbrinjavanje tekstilnog otpada. Inače stari tekstil, evo za sve one koje zanima, osim za našu pozivateljicu, sad možete predati u dvorištu Superkonzuma u Novom centru, dakle tamo možete inače osim starog tekstila predati i stari papir i slično. I također sam dobila još jednu informaciju već ranije da se stari tekstil, odnosno da se kontejner za stari tekstil nalazi kod autoškole Marković u Luščiću, <laughs> evo sasvim slučajno mala reklama. E, to je ulica Ivana Meštrovića 12, znači u blizini te autoškole da se dakle nalazi tekstil, pa svi koji žele odložiti tekstil mogu ga odložiti na neko te dvije lokacije. Je li ovo bio zadovoljavajući odgovor? Pa je, evo sada znam otprilike gdje je, je, Eto, hvala vam lijepo na pozivu. Hvala, vam puno. Hvala, do slušanja, doviđenja. doviđenja. Evo ga, e, nismo, nije bilo e, nešto što, što se tiče naše današnje teme, ali na kraju krajeva rekli smo e, i na početku emisije da ste u prošloj godini primili koliko, dva ili tri poziva na... U prošloj godini čak nijednu, a ove godine smo imali jednu. Evo, zato smo, zato je napravljena emisija na temu buke, da se mhm. građanima možda približi više taj problem, da ih se eto informira da ipak mogu nešto poduzeti po pitanju toga. Dobro, ja predlažem e, jednu kratku pauzu u drugom e, dijelu naše emisije. Pozabavit ćemo se čime, Marija? E, u drugom dijelu ćemo se pozabaviti evo, e, nadležnim inspekcijama u biti, odnosno mhm. kome se zapravo možete obratiti i vezano za problem buke. Eto, skupa smo ponovno za dvije minute. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. my sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I evo nas u drugom dijelu emisije, onom brzinskom, onom za kraj. Što smo to ostavili na samom kraju, Marija? E, evo, ostavili smo par informacije kome se obratiti vezano za problem buke. Pa... Telefonirali smo i nazvali smo koga? nazvali smo koga? Sanitarnu inspekciju? ne, ne, nazvali smo nekoga iz čistoće. A to vas zanima. E, dobro, da, nazvali smo gospođu iz čistoće kao i prošli put. Evo, ona će nam najaviti e, njihove aktivnosti za naredna dva tjedna. Ajmo čuti. Čistoća Karlovac je 18. travnja započela sa postavljanjem mobilnih eko otoka na područjima mjesnih odbora grada Karlosa. Poslije mjesnih odbora Borlin, Gornje Stative te Zagrad Kalvarije Vučak. od 2. do 15. svibnja mobilni eko otoci bit će postavljeni na područjima mjesnih odbora Cerovac Vukmanički, Veliki, Knez Gorica, Ladvenjak, Selišće i Tušilović. Lijep pozdrav iz Čistoće Karlovac. Eto, sve smo čuli. Da. Možemo najaviti na kraju i sljedeću emisiju i staviti točku na i ovoj današnjoj temi. Da, e, u našoj sljedećoj emisiji pozabavit ćemo se komunalnim redarstvom, odnosno poslovima koji su nadležnosti komunalnog redarstva. Gost će nam biti gospođa Irena Terzić, koja je inače naš komunalni redar. Evo, nisam to stigla reći, ali možda ako, ako <laughs> imamo još koju sekundicu. Recite. E, za buku se inače obraćamo sanitarnoj inspekciji, ali evo u dva iznimna slučaja se možemo obratiti komunalnom redaru. To je dakle u e, slučaju dakle te buke koja dolazi sa otvorenih prostora iz ugostiteljskih objekata nakon nakon 24 sata, odnosno nakon ponoći um, ili općenito ako je iznad te najviše dopuštene razine uh, na otvorenom prostoru, te u slučaju kada se održavaju određeni skupovi priredbe i slično. Um, u tom slučaju, dakle, uh, jedinica lokalne uh, područne samuprave, odnosno njeno predstavničko tijelo može donijeti odluku da se buka, znači um, da može prelaziti te najviše dopuštene granice, ali se to dopuštenje onda odnosi striktno na te određene lokacije na kojima će se dakle takve aktivnosti održavati, ali ne znači i na druge ulice, trgove i slično. Mhm. Evo. Hvala vam lijepa Marija. <laughs> Do sljedećeg eh, četvrtka, naravno u 13 sati. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Oh, Dobrodošli u sredinu dana.